bosse en bome Tussen grense wacht ons allemaal vermoorde Maar op 18 was ons allemaal verloor daden met soldaten. van Blerk met die Kaplijn. Goeienavond, werdelik welkom by SIK Nies Radio. My naam is Corrie en vanavond begin ons met die Bosoorlog reeks. Amal wat sal onthou, dit was een tydperk waarin ons manne op die grens was en ons amal in spanning gesit en wacht het op hulle terugkeer. Vanavond reeks 1 die bos oordig. Eers een stikkie of een stikkie handelsnies, dan speel ek die klankbaan van die eerste episode oor die grensoordog.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 I thank you, Mr. Chairman. Vryheidsoorlog woed tussen 1966 en 1989. En elke boetie moes border toe. Bos toe. Die meeste Suid-Afrikaanse huisgesinne het 'n broer, 'n pa of 'n seun in die era op die grens gehad. Die landsgrens wat verdedig is, is nie Suid-Afrika nie, maar die land wat toe deur sommige mense Suid-Afrika se vyfde provinsie genoem is, Suidwes-Afrika. Vandag Namibia. MUZIEK Die grens, wat deel van soveel Suid-Afrikaanse mans herinneringen geword het, was een ontboste strook, ook bekend as die kaplijn. Net sy daarvan het die sogenaamde Yati geloop, beperk tot een 460 kilometer strook tussen die Koneni en die Okavango rivier. Die kaplijn is dikwels oorgesteek tydens militaire operaties. Ma en pa thuis in Suid-Afrika was selde hiervan bewus. En min mense weet vandag presies waar hierdie stryd wat 23 jaar sou duur werklik begin het en waarom. Toe die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitbreek, was Suidwes onder Duitse beheer. As Britse kolonie het Suid-Afrika troepe gestuur om die gebied met sy twee hawens by Swakopmund en Lüderitzbucht vir die geallieerdes in te neem. Na die oorlog is Suid-Afrika hiervoor vergoed deurdat hy Suidwes as vyfde provinsie kon bestuur dat eh, dit ek was gevra hoe het dit gebeur dat so baie Suid-Afrikaners hier na toe gekom het. Dit is aan my gesê dat generaal Smuts destijds die standpunt ingeneem het uh, dat he wants to establish a European civilization in Namibia. Die Europeers wat hulle in Namibia kom vestig het, het werk geskip, maar op alle terme. Soos in Suid-Afrika is die trekarbeidstelsel ook hier ingesteld. Baie van die Oowambos uit die noorde van die land het gaan werk soek in die myne en die visfabrieke verder suid. Die area wat hulle die police zone genoem het. So I had to come down to the police zone to look for employment. And I went to work um, in a girls hostel in Ocho in 1956. That was now a 24-year, a 24-month contract uh, without going back to my family. Industry is controlled by the contract labor system. Until recently, this was administered through a government labor bureau called Swanla. When an African signs his contract, he signs his life away for its duration. The contract states where he will work, what job he will do, and how much he will earn. And uh, the salary at that time, it was uh, five cents a day. Five cents a day, which was then uh, sixpence in those days. So just imagine what we will end up at the end of the 24-month contract with nothing. Kyk, dit het maar hier gegaan soos dit in die meeste lande gaan waar daar ongelykhede is, waar fundamentele regte ontken word, waar daar diskriminasie is op grond van kleur, etnisiteit, wat dit ook al mag wees, uh waar mense nie stemreg het nie en hulle oorheers word dit het oral in die wêreld gebeur dat mense net eenvoudig in opstand kom. Die Ubuntu People's Organisation is in 1957 in Kaapstad gestig deur 'n groep trekarbeiders uit die noorde van Suidwes-Afrika. Hulle het hoofsaaklik verset teen die trekarbeidstelsel, maar die breër politiek was altyd deel van die prentjie. In the early 60s It is now many people started asking questions as to why are we still um, pursuing passive politics when the system is brutalizing us. Hulle is deel van 'n beweging dwars oor Afrika. In 1950 was feitelik die hele vasteland nog verdeel tussen Europese magte. Oor die volgende 2 dekades het die prentjie dramaties verander. Waar die koloniale heersers wou briek aandraai, was die reaksie opstand. In zuidwest afrika verander die Wambo People's Organisation sy fokus en omskep homself in 'n politieke organisasie, SWAPO. 2 jaar later skep hulle 'n militêre vleuel, the People's Liberation Army of Namibia. Plan. The People's Liberation Army. In the early 60s, some of us uh, fled the country. went into exile and underwent military training. Elau Shetueti en verskeie van sy kollegas is in 1968 vir 18 jaar Robben Island toegestuur. Maar daar was altyd ander wat bereid was om die stryd voort te sit. Die Suid-Afrikaanse weermag het besef dat hierdie nuwe aanslag op 'n nuwe manier teëgestaan moet word. Hoe moet Suid-Afrika sy weermag voorberei om in staat te kan wees om vir die volgende 25 jaar die aanslag teen Suid-Afrika te kan hanteer. Ons het die uh insurgensie stryde van die wêreld bestudeer. En een van die belangrikste lesse wat jy moet leer uit so iets is dat oorlogvoering totaal verander het. Met hulle beperkte middele en eh, ervaring uh het hulle hulle aanvanklik op sagte tekens toegespits. Dit is tog logies, daar was nie 'n oorlog nie. Dit was dit was terrorisme. Hoe hoe min mense nou ook al van die woord terrorisme hou, Dit was werklik dade van terreur. You have to abide by the army or military discipline as well as military politics. You are not to target a soft target for the sake of it. No. Plaaslike leiers is soms gesien as legitieme teikens. One of the those who were killed like uh, uh Njoba was an obstacle and another one um, Ushonashimi. He was uh, an obstacle in uh, our efforts to try to uh, reach our goals because they were part and parcel of the, the system. And hence, definitely, just like uh, Jan de Vet at that time, he was an obstacle, and that is why they need to be removed. I fear that, partij mensen vreselijk sensitief voor het woord terreur. Maar nou wil ik ook, okay, je moet eindelijk voor mij zeggen, als iemand nou een bom gaat planten in een restaurant, een vrouw en zijn kinders, een flarde blaas, wat noemen mensen daar een soort van, van optreden? Terroristenoorlog, guerrillaoorlog, vrijheidsoorlog. Dat hangt af aan wat er kant je staan. I can describe myself as a guerrilla. A person who is determined to remove the system which suppresses and deprives people of their human basic human rights. Maar die werklike doelwitte was nie militêr nie. Hulle wou nie verower nie. Die werklike doelwitte was 'n politieke verowering, verowering en sielkundige eh, verowering. Hulle het in lande soos Noord-Korea en Rusland opleiding en wapens gekry en dan teruggekom oor die kaplyn. Daar is mense op plase Eh, vermoor, daar is kracht, krachtlijnen opgeblaas, opgeblaas, maar eh, dit, dit, dit het een klimaat geskip in ons land van vrees, mense het nie geweet nog hoe jy bedrade om jou huis span en veiligheidsmaatregels trek, en ons was destijds uit en uit afhankelijk van beskerming dier die politie. Suid-Afrikaanse soldaten kon nie in die destijdse Suidwest optreden nie toe hulle dus reageer op berichte van insuipeling en vir die heel eerste keer in een skermutseling met vrijheidsvechters betrokken moes raak, word hulle allemaal ingesweer as politiemanne. Die jaar 1966, die plek hier by Umgulumbash, net suid van die grens, die plek van die kameel. Die verhaal begin met 'n hoogs geheime opdrag aan Teunus Swanepoel, ook bekend as Rooi Rus. Saam met vier ander veiligheidspolisiemanne vertrek hy stil stil Wamboland toe. Eh, ek was 'n beheer van paaye in lughawens. Ek toe ek 'n oproep uit Pretoria gekry van 'n instansie wat gevra het of hulle die Ruakane lughawe kan gebruik nie nie meer sê waarvoor nie en ek in die hoofpaai ingeneer het opgevlieg dromme weggerol en daar rondgeloop nou is ons ook vrek nieuwsgierig om te sien uh, wat gaan nou gebeur iets gaan nou hier gebeur daar sien ons een voertuig staan met een klompie mense uh, wat doen julle hier so nie wat hulle sommer hier met opmetingswerk bezig Die polisie opereer onder die dekmantel van Pasco Civil Engineers. Hulle gee voor dat hulle in die noorde van Namibië as padwerkers optree. Maar hulle is nie opmeters nie. Die wat mooi na die Pasco logo sou kyk, sou 'n akroniem sien. SAP Company. 'n Grappie tussen die manne. Soos rooi rus en sy span van 4 polisiemanne aankry op hulle sending na die noorde van Namibië, is daar 'n ander beweging aan die ander kant van die politieke spektrum wat ook momentum kry twee groepe wat spoedig kop aan kop in harde kontak te staan sou kom. I was the first man training to come to Namibia with a gun. The first, first. Johnny Otto Nankudu was die leier van die SWAPO groep wat by Ongolombash opgetree het. Hy het uiteindelik ongedeerd uit die Bosoorlog getree, die oorlog wat 23 jaar later tot 'n einde sou kom. Soos die van Elau Shityowete en vele ander, begin Johnny's story by woede oor die trekarbeidsstelsel en die paswette. Hy besluit, hy persoonlik gaan iets daaraan doen. I joined his struggle in 1960. Soos soveel ander, kry hy sy opleiding in die buitenland. I was training in Egypt. And from there, I go to training military, uh, person, military academy in the Soviet Union. When I finished one, uh, one, one year in Soviet Union, I come back to the Tanzania. I established a camp in Tanzania to train our people who come from Namibia. Op 14 maart 1966 vertrek die eerste 6 SWAPO kaders uit Tanzanië. Elkeen het 'n Russiese submasjiengeweer en 'n Tokarev pistool en ammunisie. Hulle reis grootendeels te voet. I walked 6,000 6, kilometers from Tanzania to Namibia. I come to liberate my country. I come to open the front in Namibia, inside. In Wambuland verdwijnt Johnny en zijn mannen tussen die bevolking. Mao Tse-tung's beschrijving, die vrijheidsvechter is die vis, die bevolking is die zee, speelt hemzelf ook hieruit. uit. Yeah, Ungrubach is not uh, the first camp we, we established. But uh, before that, we uh, established a training camp in Namibia. I think uh, the total of the training camp we established it was five, four, and Ungrubach fifth. When I uh, when the time I got to the Ungrubach, I was already training 92 soldiers. Now I established the, the camp there myself. all the logistics and everything. If you went there, you got uh, some of the house in, inside the, the earth. Hierdie house inside the earth sou 'n bekende gesig word in die Bosoorlog. Johnny en sy manne grawe hulle in by Onglumbash. Van die ander kant af is rooi rus deur Namutoni en Etosha op pad op sy geheime sending. Vind uit waar die Swapo basisse is, identifiseer en vernietig die vyand. Dit is toe Rooi Rus by Tosha aankom dat hy uiteindelik 'n kodenaam kies vir sy taak: Operasie Blou Willebees. Dit neem nie lank voordat hulle 'n informant vind nie. Hy kry die bynaam van die majoor. Hierdie dubbelagent sou 'n sentrale rol speel om die aanval op Ongulumbaas te beplan. Hy praat die plaaslike taal en verstaan die tradisies van die Ovambos. Op 22 Augustus 1966 gaan Rooi Rus en twee ander polisiemanne saam met die majoor op 'n verkenningstog gegrond op ligfoto's. Hulle wil die presiese ligging van die basis by Omgloombaas vasstel en besluit of hulle uit die lug of te voet moet aanval. Die wit soldate vermommel as Ovambos. Die heel eerste keer wat wit mense Black is Beautiful as masker gebruik. Na Dani veld identifiseer hulle die baken en besluit 'n ligaanval is die beste opsie. Op 24 Augustus vertrek 6 Alouette helikopters met bemanning na Rooikop basis by Walvisbaai. Maar eers is daar 'n wetlike hakplek. Net die polisie mag in Suidwes-Afrika optree. Ons was toe um, oorgeplaas na die polisie toe. Polisie uniform gedra, polisie eh, wapens op helikopters gehad. Daar word na Ruakana gevlieg in losformasie om geen agterdog te wek nie. Op die grond volg Bedford lorries met troepe. Ek kan onthou dat ons vreeslik koud geslaap het. Daar was geen geriewe nie en ons moes maar in slaapsakke so tussen die bosse slaap. En eh, ons is maar softies ons uh, <laughs> nie gewoond aan so slaap nie. In totaal word 48 man ontplooi. Ons het uh, kwart voor 7 het ons opgestyg. Dit is omtrent la, eerste lig gewees. Party het betrokke aangery, ons betrokke aangery. Maar die troepe self is met, met choppers uh, eh, gevliegen voor die, voor, die, voor, die, voor die gevecht. Ik was een van die uh, eh, vlieëniers wat, die, eh, wat Aloïds gevliegen daar zo. En die troepen aangevliegen. Om de waarheid te zeggen, ik was heel aan die achterend van die, die uh, formatie geweest wat gevliegen en op 26 augustus vroegochtend, dit is met uh, Achalowitz opgestegen. En Op het teken toe hulle oor die basis gaan net die voortelikopter Brigadier Blou rooi fakkel afgevuur wat die teken was vir ons almal om 'n sirkel te vorm om die gebied en ons mense af te lei. En ek dink dis die eerste ligstormoperasie wat in die weermag na Korea of in die hedendaagse weermag uitgevoer is. Min weer die Suid-Afrikaners dat hulle informant, die majoor, ook met sy eertydse makkers in kontak was. Hulle verwag die aanval. I train my soldiers that South Africa is powerful. When it's light, we have uh, only small uh, submachine gun and some of this, uh, yeah. But if you see them uh, immediately start to shoot together, see when I shoot together, whoa, hence people the, the, the, the, sound. People say that oh this oh, this uh, uh, big gun here. Wow. Die Suid-Afrikaners val aan vanuit helikopters. Die SWAPO-vegters het net 'n beperkte aantal gewere, maar hulle gebruik wat hulle het. Not me myself. One of my soldiers is old man. Now he's passed away. He thought he got a uh, arrow. That gentleman shot the barrel and arrow to them, the men who drive the, the, the, the airplane, not to the airplane itself, this drive, to try whether he catch him with the barrel. So in die stilaan vlug voor landing, toe sien ek drie van hulle so regs van my. En ek hierdie ronde PPS uit, uh, eh, rondom my gesyn gewere, masjien gewere, wat vier na my. Eh, ek het later uitgevind dat hulle opleiding was om altyd voor helikopter voor, voor enige vliegtuig te mik. Maar ek dink hulle hulle is geleer dat as 'n helikopter in stil aanvlieg is, dat hy nog voor dit moet mik nie. En so het ons gelukkig gemis. Kon wat hulle kon vasstel was 23 van hulle wat daar gewees het. En toe was hier instrukkies dat die choppers vlieg oor en as hulle dan as hulle as hulle terugskiet as hulle uit die gat uit kom en hulle skiet terug dan moet die choppers ons afgooi. Laat ons op die grond kom. En wat ook gebeur, hulle het toe uitgekom begin skiet en toe gooi die choppers ons afgrond. Eh, ek het maar eh, redelik laag tussen die bome ge eh, ingesak en vir die mense gewys spring. Soos beplan, het die helikopters omgedraai om versterkings te gaan haal. In South Africa, go up the sky. When did you go up the sky? I had myself. One of the commanders said, reinforcement, reinforcement. En uh, toe het ons teruggegaan om uh, te gaan herbunker en nog mense te gaan kry. Maar ek dink die grootste probleem was die navigasie weer terug na die basis toe. Want uh, eh, daar's geen verwysingspunte. Enige hoë koppies of enige hoë bome nie. And I told my soldiers that retreat those people call the enforcement. When they ask enforcement, I count the record that was four, now it's uh, eight. Say, so let us uh, disappear. Om die versterkings te gaan haal en terug te kom, was nie sonder probleme nie. By uh, Ruakana toe vind die ouens uit maar uh, uh in die proses het ek uh, het iemand uh, het gat deur die punt van my uh een van die lemma uh, die roters geskiet maar nie ernstig nie. En uh, ek is weer terug. Dit was dit was die moeilikste ding geweest. Want ons het nie kaarte gehad van die, die beeld van daai gedeelte nie. Nou soek ons die plek. Genade en die was daai gedeelte van uh, eh, Suidweskien sou weer dis plat, baie plat. En die bos is alles dieselfde. In elk geval uh, eh, na gesoek het ons die plek gekry. Geland En uh, eh, toe het hulle uitgevind, daar was sekere van die manne wat nie meer daar is nie. Maar nie allemaal kon betuids wegkom nie. Ons het contact gemaakt. In die deel, ek was so name gewees, hulle het so sloot voor ek en Warnas geskiet, dat net ons oor en tanden geblink het. Maar het ons gelukkig nie raak geskiet. Unfortunately, uh, we was a, eh, a new a trainer. They was captured. the one two oh, one two commanders. One was wounded, one was surrounded, and other uh, people escaped. Maar ons het teruggeskiet. En ons het ook, ons het ook uh, uh, die wat was en uh, saam kop toe werd vervoer per vliegtuig en goed. so. Die eerste gevangene het twee sinne aanhoudend herhaal. I am Swapo and I will not talk. I know I'm going to die for my country. Ek was ek het die, ek het die, die werk gedoen op die op die op die terreur. Want hy het geskoor hierdie borsraad, ek dink een of twee. En uh, ek het net die wonde toegewerk en hom aan die lewe gehou tot 3:00 in die middag toe hom afvoer in die chopper. Johnny Nankudu was een van die wat daardie dag weggekom het. maar Rooi Rus sou hom later wel gevangen neem. Teen die tyd het hulle mekaar se name en reputasies geken en daar was een ding wat Johnny wou verstaan. Swanepoel was a commander of that thing. We call uh, royalists. When I meet him, him, when he captured me, I ask him, who put that millimeter on my camp? He said, I, why? Because I want to show my uh, when he comes to this, uh, these things you are there. It quite close to the mill mill. This was sign of the, the, the, the Boer. Die basis is in minder as 'n halfuur ingeneem. Twee insurgente is gedood en 8 gevange geneem. Volgens die Suid-Afrikaanse regering is alles in Suidwes-Afrika rustig en onder beheer. Die publiek sou baie later eers uitvind dat dit nie die volle waarheid was nie. Asof soos 'n voorteken van die bloedige gevegte van die volgende twee dekades, is eerste minister Hendrik Verwoer 2 weke na Ngulumbash in die parlement vermoor. Volgende week in grensoorlog. Opponente uit verskillende wêrelde. sy het eerst besef wat die woord eenzaam beteken. Eerst was dit aanvaardbaar, maar nou, die wacht, ja die wacht vir die brief met, met daar die besondere handskrif. Elke oomlik wonder ek waar hy is, wat hy doen, my gedagte is altyd by hom. Misschien weet jy waar van ek praat, misschien verlang jy ook na iemand. Marie van Sel met Daas en Man op die Grens. Dit was die eerste episode oor die bosoorlog of die grensoorlog. My naam is Corrie en elke maandag aand vir die volgende paar weke sal ek een episode oor die grensoorlog vir jou bring. Ek kyk na een brief wat het rechtig in die grensoorlog gebeur geskryf dier Karl Oberholzer en in 2010. Hy skryf, meer soldaat is in die Suid-Afrikaanse grensoorlog dood as wat daar berig is. Die oorlog was net een manier om die politiek te bedrijf. Soldate het in Angola gesit en oor die draadloos geluister hoe Puk Bota sê, ons het geen soldate in Angola nie. Hier is een paar aanhalings uit die onderhoude. Kameraad, is jy alright? Kameraad, is jy alright? Ja, moet nie bekommer nie. As jy die skote nog hoor, dan beteken die termel is mis. Daar het ongeveer so wat 700 lyke voor ons gelee. Die media het berig dat het tussen 200 en 300 was. Komendant, sal jy eers vir ons bid. Ons het gewen, ons het dan seker 10 van die kampe ingeval. Ek het gesien hoe my vriend van voor my oe dier een landmijn opgeblaas word. Toe ons met die panservoertuig na by die kaplijn rai en ek die gekrekskeer van metaal hoor, toe weet ek. Hierdie was die ware woorde uit die onderhoud wat gevoer is. Daar is hartseer en snaakse stories. Luister elke maandag om 8 wat rechtig in die grensoorlog gebeur het as jy een story het om te vertel. Lever kommentaar of stuur vir my e-post by nies by shkradio.com Dan word het ingesluid in volgende maandag sy program oor die bosoorlog net hier op SHK Nies Radio. Dit is die einde van vanavondse program en ek nooi jou vriendelik om elke ochend om 8 weeksdaag te luister na die nietste weer en niesbrugte, as ook 8 uur saans na ons verskillende programme. Morgen aand om 8 is dit een program wat ek weer speel wat laas jaar gespeel het oor Dr.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 Soos SIK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk kom kyk gerust by www.v.co.za Mees, het jy alweer met die melkmachine gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af. Jy maas ook jy op jy cellfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet, was dit een ding wat jy kan ontstaan maak? Dit is USL Services South Africa. So die ouwens, die zero downtime, die beste dienst, 24 uur, Ek sê jy, as jy belangstellend DJ en eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig.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 Ons e-post adres nies by shkradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf vir volks eie besighede www.v.co.za Plaas jou advertentie gratis daar. On a hot summer's evening In a barroom in a Novambo, I was talking to a heavy with experience by the heaps. And as I sat there listening to the stories of his contacts, I was staring at him wide eyes as he quietly speaks. He said, Son, I made a life out of hunting swap turkeys knowing what the odds are. I know where the danger lies. You don't mind me saying, I know more you can think of. If you buy me another whiskey, I'll give you some advice. So I ordered him another, and he drank it with one swallow put his fingers on his chest, on the scars of his fights. And his face was very serious as he put his empty glass down. If you wanna play the game, boy, you better learn to play it right. You've got to know when to hit them, know when you beat them. Stay alive to walk away nowhere to run. You'll never count your gills. While waiting in an ambush, there'll be time enough for counting when the shooting's done. Every hand should know that the secret to survival stinking like the enemy and beat them to the draw Better wake up, buddy. Don't think like a loser. Swap will take your hat off and nail it to the floor. When he finished speaking, he turned back to the farmer. Streak down the double round, staggered off into the night, and the heavy diet of alcohol in the darkness of a Vambo, never warned me about the whiskey, but he taught me how to fight. You've got to know when to hit them, know when to beat them, stay alive to walk away, nowhere to run. You never count your kills while waiting in an ambush. There'll be time enough for counting when the shooting's done. You've got to know when to hit them, know when you beat them. Stay alive to walk away, know when to run. You never count your kills while waiting in an ambush. There'll be time enough for counting when the shooting's done.